Ndaramukije mwewe mwese kaze mu makuru muri mwe rw'ikirundi akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu karuhuko arimwe mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatanu yaratembera imirima yiwe iri ku mutumba wa Rutanga muri commune Gashikanwa aho yaragiye kwimbura ibiharage akamenyesha uko igihe cyo kwimbura catanguye kandi ko mu misi iri imbere ibiciro by'imburwa bishobora kuzogabanuka ku masoko umukuru w'inama nkenguzamateka reberendi kuri yo yarabonanye kuri uyu wa gatanu n'abaserukira amashingira akorera mu Burundi ku Kivugo uruhara rw'amashengero mu gutsimbataza amahoro n'umutekano umukuru w'inama nkenguzamateka akabashimira amashengero ku ruhara afise mu iterambere ry'igihugu no kunywanisha abarundi akabasaba kuba abungereza ikigo kijejwe kororeza abanyamitahe api kirashimishwa n'ibikorwa caranguye umwaka uheze 2016 ugeranije n'ivyaranguye umwaka 2015 ibipolisi byo mu karere ka afurika y'ubuseruko bikorera hamwe mu ntumbero yo kurwanya ibyaha ndengambibe umuyobozi mukuru w'igipolisi akaba ari we abimenyesha akavuga ko icyo gikorwa cyatunganijwe ku igenzo rya cumi na gatanu na cumi na gatanu y'igarama mu mwaka waraye urangiye cyashimikiye ahanini ku ku gusaka ibinyobwa ibifungwa hamwe n'imiti bidakwije amateko izo nizo ngingo nkuru nkuru mukanya inkuru imwe imwe ukwayo turasubiye kubaha ikaze nari impejeje kubibabwira mu ncamake umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu karuhuko arimwo hariya ingozi yaratembere kuri wa gatanu imirima yiwe iri ku mutumba wa rutanga muri komine gashikanwa aho yaragiye kwimbura ibiharage ahamenyesha ko igihe cyo kwimbura cyatanguye kandi ko mu minsi iri imbere ibiciro by'ibifungurwa bigiye kugabanuka ku masoko kurikira umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ikintu cya mbere twabanza gushimira imana ni uko twasozera umwaka turi mu mara umutekano n'impore kandi twaheruka ngaha muri no murima eh, hari mu karuhuko mu kwezi kw'icenda niho tuba tubateragira ibiharage uno munsi tuje gusoroma mu bisanzwe akaruhuko ni ukuruhuka ibikorwa ibyo bikorwa byo mu biro cyangwa ibikorwa byo mu nama cikiranganji cyangwa ibikorwa dukora iyo tari mu karuhuko ariko mu turi mu karuhuko turafise kwitwararika ibindi bikorwa by'abenegihugu n'ibyo miryango yacu ngaha twaje kwitwararika rero ibikorwa by'umuryango aha ni umurima w'umuryango muri ako twaje gusoroma kandi tukaba tunezerewe kubona twararimye tukimbura imana tugiriye neza dukirere ciza katwanezerwa kandi ko nuko umwimbu wagenze neza cyane aka n'akaruhuko keza kwerekana yuko abarundi twifatikanije nabo musanzwe mubize yuko kenshi mu bihugu bitari bike turabona abakuru b'ibihugu cyangwa abandi bategetsi baronse akaruhuko bacaruhukira mu bindi bihugu ahubwo twebwe turashima igihugu cyiza yaduhaye tukabona yuko kwifatanya mu bikorwa by'abenegihugu n'iby'umuryango biha ingoga abenegihugu ndetse imiryango guhurira hamwe kandi gukora ibikorwa biteza imbere imiryango yacu ni nk'iteka ku gihugu cyacu Burundi kwerekana yuko na twebwe tugeze mu gihe cyo kuyimbura iyo iyimbura warateragiye ukimbura uranezerwa ama kandi si no kunezerwa gusa kuri twebwe k'abarimyi n'aborozi mugabo ni no kunezerwa n'abandi batarima mugabo basuma kuko iyo twe turimbura bituma ku isoko turonka umwimbu tukaronka ibyo tubika n'ibyo dushora ndetse n'ibiciro bikagabanuka ku isoko ni akaryo kubereka neza yuko rero imirima yacu nk'uko imeze bene igihugu turatanguye kwimbura uno munsi turimbura ibiharage hirya y'ejo mwabonye ko tugiye kuzoba ibirayi nabyo tuza kwimbura n'ibigori nakarona nakaryo keza kuremesha abarundi yuko mu minsi iri imbere tuba tumaze iminsi twumva abantu bavuga yuko ibiciro kwiraduga ariko mu minsi iri imbere ni kuremesha abarundi yuko n'ibiciro bigiye kugabanuka cyane kuko tuko turakora kandi kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu Burundi musanze muzi ko uburimi n'ubworozi nibyo nibyo bitoro imana yahaye igihugu cyacu cy'u Burundi umukuru w'igihugu agasaba abarimyi gukoresha yafumbira kijambere ivanze n'umwavu w'ikirundi kugira umwimbo wiyongere n'ubunyene kurikira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza icyo twobwiye abanyagihugu nuko indimiro nk'izi ni nk'akarorero kandi tubasha kubabwira ko abene bose dukorana ngaha bamaze gufata kano karoro keza ari ibitoke ari ibigori biharage ndetse n'amateke ari inanasi bose uko mubibona n'ikawa bariko barabigenza ukunyende baza gukora no kwiga bakiga amikiri naco tubabwira uko nk'umwimbo dufise ugiye kwiyongera nuko turuka kuba twaronse ikirere ciza imana yaduha ikirere ciza imvura nziza n'akazuba kiza n'akayaga keza mugabo ruhande yaho Clark muri zone Gatsinda muri commune ya Mumba akaba yaciye aronsa akaganuke kagizwe n'ibifungurwa imiryango amajana 370 y'abatwa abafatwa bo muri komine ya mwumba umwimbu w'agatasingo urashobora kuba mwiza muri rusange mu ntara bujumbura mu gihe imvura wandanye ku rugero iriko ibyo bimenyeshwa na daniel mazarahisha umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara avuga ko mu gice cy'imbo umwimbu utazoba mwiza kubera imvura yaguye nabi daniel mazarahisha agahamagarira abarimyi kwihutira kugura umuti wo gupompa udukoko twateye igiterwa cy'ibigori muri intara yacu ya bujumbura hamwe imvura yobandanya igwa nk'indwi zitatu cyangwa nke zine turabona yuko umwimbu ushobora kuba mwiza na cyane cyane mu karere k'uburimyi ko mu migwa kubera ho imvura yagumye igwa kiretse yuko yacitse umwanya wa mbere abari batewe mu ntango z'ukwicuma imvura igitangura gutasura bimwe byahuye n'uruzuba ntibyamera mugabo ibyashoboye kumera bimeze neza cyane dufatiye nko ku biharage hanyuma tugiye mu karere k'imbo imvura novuga ko itabyoroheje kuko abateye igitangura gutasura mu ntango icumi imvura igenda ibyo bari bibateye byose bisha bihera mu kuzimu hanyuma abari basigaranye akabuto basubiye gutera mu nyuma novuga nko hagati mu kw'icumi na rimwe hoho ibiharage dufate n'ibigori bitaragera kwera kandi mu bisanzwe nk'uko byari bisanzwe bizwi aha mu karere kimbo muri iki gihe baba batanguye kwimbura mugabo ubu haciye umwanya mutoya nk'ibiharage biheje gushurika reka n'ibigori nk'ibya mbere ariho bitangura guheka hama mu karere ko mu mugamba ibiterwa barima mu gatasi ni ibiraya hamwe n'ibigori bimeze neza mugabo ikibazo bagize ni uko imbuto z'ibiraya nkeya zabaye nkeyi ibigori nabyo nyine bimeze neza ariko akagorane bifise nuko zijya mpungwa twumva mu tundi turere naho nyene zahashitse mugabo tubandanya tubahimiriza ko bogura umuti kugira ngo babandanye bakoma turabandanya no makuru tiko turashikiriza umukuru w'inama ndi kuri yo yarabonanye kuri uyu wa gatanu n'abaserukira amashingiro akora mu Burundi ku Kivugo uruhara rw'amashingiro mu gutsimbataza amahoro n'umutekano umukuru w'inama nkenguzamateka akabashimira amashingiro ku ruhara afise mu iterambere y'igihugu no kunywanisha abarundi kandi akabasaba kuba abungire beza ni nkuru tubategurira mugenzi wacu Eric Sikubwabo muri iyo nama umunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Terence Ntahiraja yakengurutse uruhara rw'amashengero mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ariko akabanegura abarongozi b'amadini bamwe bamwe usanga bigira abavugishwa b'ibinyoma mbere biri mu byatumye n'abanyagihugu bamwe bamwe bahunga igihugu kubera ibihuha byakwiragijwe na bamwe muri abo bahurikiye muri ayo mashengero Terence Ntahiraja agahamagarira izo ndongozi n'inzego z'amashengero gukora abisunza amategeko ahandi ho ngo bazohanwa hisunzwe amategeko ya mashengero bakaba biyemeje kubandanya bunganira batowe n'abene gihugu mu gutsimbataza ivyiyumviro birashe vyotuma amahoro n'umutekano bitsimbatara bongera banasaba batowe n'abene gihugu gukorera ku manuro zimwe zimwe baba bahawe n'abarongoye amashengero mu ijambo ryiwe umukuru w'inama nkenguzamateka Reverend yo yamenyesheje ko iyo nama itunganijwe inyuma y'ingendo yagize mu ntara zose n'amakomine yose y'igihugu aho abenegihugu bashikirije byinshi bibabakiye bagashikiriza n'impanuro zinyuranye ku igihugu cobandanya kurongorwa atawanja wangura atiyo nama nayo nakaryo keza kuri abo bajeje imitima y'abakristu ko gutanga intererano zabo mu kubaka igihugu reverend kuriyo akaba abakengurukira ku ruhara rwabo rw'iterambere ry'igihugu no gusimbataza amahoro n'umutekano akabasaba kubandanya baba bungere beza Eric Sibo turamushimiye amaritira arenga ibihumbi 290 umuraha umunanasi n'ibindi imiti y'ubwoko butandukanye yarafashwe harimo amapaki ijana cumi amaprakete indwi udutu amajana atatu na mirongo itatu n'indwi amafurako mirongo umunani n'atatu amacupa amajana abiri na mirongo irindwi n'atatu amampura ane amasasha ane n'iyindi ibifungurwa bigizwe n'amapaki amajyana na cenda bitangwa n'ishyirahamwe pamu byariko bigurishwa bidaciye mu mategeko byarafashwe amahinguriro cumi n'abiri atemewe n'amategeko ya kanyanga yarasambuwe amahinguriro abiri atemewe n'amategeko ya karagasoke yarasambuwe muri icyo gikorwa kandi hari abantu mirongo ibiri na batandatu bahagaritswe kugira habe amatohoza kuri ibyo byaha amatu amajana mirongo itatu n'atanu y'urumogi uburobyi butemewe n'amategeko urusenga rwo kuroba rwitwa firemaya busuma bw'imiduga amakinga cumi n'icyenda n'amapikipiki atanu yibwe yarafashwe abasuma cumi na bane karuhariwe barafashwe urudandazwa rw'abayerera abadandaza mirongo icyenda n'indwi barahagaritswe turabandanya n'amakuru amabarabara yo mu gihugu hagati agiye nayo ni kubandanya akogwa ayandi asanugwe ibyo bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amabarabara Vincent nibayubahe akanatera akamu wajejwe intwaro gukangurira amashyirahamwe ubwira aze arasubiramwo imiserege yazibye kuko bituma amabarabara yononekara nayo ibikorwa bisaba ubuhinga bakitura ubuyobozi bukuru bw'amabarabara kugira bubafashe hariho amabarabara bashashe reka nko ya makaburimbi no kugira N3 RN 18 nakubwira fazi ya mbere na kabiri nakubwira RN 13 nakubwira RN 4 na RN 5 fazi ya mbere na RN 5 kandi fazi ya kabiri tuza twaruguruye ama mu bitamviro technique turinde kugira ama envelope kugira ngo bararore ko gege ya mitanga bujumura ibirometero 30 n'imetero 100 hambavu yaho kandi hari n'andi menshi yakozwe nk'ugisara ca gitego hagiye harayagayaga aho ugiye ingozi karozi ntukirago giye mu ni byiza gusa ahandi usigaye hatugoye nibarabara rya RN 17 rya makamba RN 11 uja muca muri sosumuge na mukinyinya kuko RNCZ yoyo twaronse amafaranga abagira neza baraduhaye miliyoni mirongo ine 48 z'amadolari zo kuri barabara rya Bururi Mahwa kwacuja kugenda gicubi eh, bumbaye ko eh, ibintu vyifashe neza ntawo kwidoga ayo ivuna yari ruguru eh, nivyo kuri ubukene bw'amafaranga twarasavye baba matari bamusanga ariko bofata ya mbere mu gusanasana amabarabara yo bahari bakaja baduhamagara ku bikorwa bikomakomeye badashobora kubiyaro gushiraho amabizi je navyo amabizi tuba tuyafise y'ivyuma canke yakozwe muri beto badu ya kamo tukaba twabikoze kandi ni ku buntu ku rw'uburundi rero amabarabara menshi azokwagurwa amayitude yarakozwe ahantu ya bujumbura jenda eh, bita rn7 ibyuma birahari byo kwagura ndagura ibya rn1 gushaka mu kanyaru mu kayanza ibyuma bihari byo kuryagura ibi twita rn6 uce by'ingozi uje muyinga ibyuma birahari iyi twita rn12 rya gitega karuzi nayo nyene ibyuma byarateganijwe kuryagura ikigo kijejwe kororeza abanyamitahe api ngo kirashimishwa n'ibikorwa carangwe mu mwaka uheze 2016 ugeranije n'ibyarangwe mu mwaka mwaka mbina chumi nagatanu bikaba bimenyeshwa na ngenda kumana dida sarongo ico kigo mu kiganiro haya bamenyesha makuru kuru wa gatanu mu ntumbero kwerekana ivyarango mu mwaka mbina chumi na gatandatu ngenda kumana dida akamenyesha yuko Burundi bwaronse ikibanza gishimishije mu vyerekeye ishingwa ry'amashirahamwe kuva igenekerezo ya mbere nzero gushika igenekerezo rya 31 kigarama mu mwaka wa 2016 mu kibanza kimwe rudende kibita gishe inyike de création de société iki kigo kigiye cyo korohereza abanyamitahe api harashinzwe amashyirahamwe angana n'ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo itandatu n'ane habaye akarusho k'ibice birenga mirongo ine na kimwe ku ijana ugereranije no mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mashyirahamwe yashinzwe muri uyu mwaka twaraye turangije akaba azoshobora gutanga ubuzi bwa baba ibihumbi cumi n'indwi n'amajana ane na mirongo itandatu kuvuga ko habaye akarusho rero k'ibice birenga mirongo itatu na gatatu ku ijana muri uyu mwaka twaraye dusozereye Kigo api cyaratanze impapuro zishika cumi na zine zitanga uruhushya rwo kuronsa uturusho tujyanye n'itegeko rigenga imitahe izo nazo zingana n'imigambi cumi n'ine ikaba ifise imitahe yababa imiliyaridi mirongo irindwi n'imiliyoni amajana atanu na mirongo ine na zitanu n'ibihumbi mirongo itatu na bitatu n'amajana umunani by'amafaranga y'amarundi hakaba rero hitezwe kuboneka ubuzi kuri iyo migambi cumi n'ine bungana n'amajana atandatu na butatu hamwe rero n'ikibanza cya mbere muri aka karere ka afurika y'ubusero muri rusange uburundi bwaronse ikibanza cy'ijana na mirongo itanu n'indwi mu cyegeranyo cy'ibanki y'isi yose kigejeje kwerekana uko urudandazwa mu gihugu rumeze umuyobozi w'igo api aravuga kandi n'imigambi mikuru mikuru bazoshira imbere muri uwo mwaka wa bibiri na cumi n'indwi izotuma n'abandi bagwizatunga bo hanze bazana imitara yabo mu burundi ku byerekeye ibyo twemeye kurangura muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bikuru bikuru ni ibi bikurikira kubandanya kiringo cyo gutunganiriza abanyamitahe tutibagiye no guteza imbere uburyo bwo kwakira abanyamitahe mu kuguma dukorana n'ibisata byorohereza abagwizatunga kuronka impusha zikenewe kugira ngo bashobore kuzana imitahe yabo mu Burundi zobandanya gushyira mu ngiro amasezerano twashyize ko rukumu hamwe n'abo dufashanya twongere tugiranire ibiganiro n'abandi bose dushobora gukorana kugira tubandanye duteza imbere ibyerekeye kuzana imitahe hari urupapuro rushasha rugiye gutangura gukora rujeje gutororokanya no gushira ku gihe ibisata bikomakomeye byo gushingamo imitahe tugiye kuzoshira ku gihe igitabo gifasha abanyamitahe mu kuguruza amashyirahamwe yabo tuzotegura igitabo twise mu rurimi rw'icyongereza burundi investors guide kizofasha mu gutororokanya ibintu byerekeye akaranga kacu hamwe n'ubutunzi bwacu kugira cyorohereze abagwizatunga kuzana imitahe yabo mu zobandanya guterera ibyimviro ku bijyanye n'ishigwaho ry'ikibanza kidasanzwe cy'abagwizatunga mu burundi ibyo bita zone economic special zobandanya gutunganya ibyigwa kugwaruka mu byerekeye ubudandaji no kwiteza imbere tuzotunganya ingendo mu karere mu makungu kugira ngo tworohereze abagwizatunga bakorera mu burundi gushorera ibidandazwa byabo hanze kandi tunahamagarire n'abandi bagwizatunga bo hanze kuzana imitahe yabo mu burundi No sendika bigisha mu ishuri shingiro Sinatef irashimishwa n'utwigo twa leta mu numbero yo kororereza abakozi hamwe n'umwumvikano usanzwe urangwa hagati ya sendika n'abakoresha bikaba byashikijwe n'userukiro sendika bitorinda abana mu biganiro yahaye abamesha makuru kuri uyu wa gatanu agasaba leta ko agahamba gahabwa abakozi ba leta bagiye gukorera mu ntara hagati ko kongerezwa kuko ko basanzwe baronka katagihuye n'ibihe tugezemo kuva rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi niho hatanguzwa mu burundi urugamba rwo gushinga amashyirahamwe y'abakozi ashyira imbere umwumvikano no gukunda igihugu mu iharanirwa ry'inyungu n'uburenganzira by'abakozi urwo rugamba rwaragwanijwe bikomeye n'amashyirahamwe y'abakozi yabayeho kuva mu myaka ya mirongo icyenda yashyira imbere amayegereyegere y'urutavanako rimwe na rimwe ahetse inyuma imvo za politiki ivyo nabyo bikaba byahungabanya ubutunzi bw'igihugu ndetse n'ubutunzi bw'imiryango y'abigisha sendikasi natef yahora yitwa sepebu imaze kubaho yahuye n'ingorane nyinshi cyane mu ntumbero yayo yo gusigura ineza n'inyungu biri mu gushyira imbere ibiganiro umwumvikano mu kazi n'ibikorwa kugera uyu munsi rero sendika sinatefu irakenguruka umwumvikano urangwa hagati y'abakozi n'abakoresha ikongera ikishimira ku ruhara wayo ruboneka yagerageje kwerekana mu gutorera umuti ibibazo bitari bike abakozi bari bafise na cyane cyane mu gufasha leta gushyira mu ngiro imigambi ijanye n'ivy'indero dufatiye kuri ako kigoro rero turimo tubona muri no minsi ikigoro kajanye no gukosa ubusumbasumane bw'imishahara ntitwoca tuvuga yuko ibibazo vyose vy'abakozi vyatorewe umuti ikibazo cya mbere rero twifuza gushyikiriza leta ni ikibazo kijyanye n'impamba ihabwa abakozi ba leta bagiye gukorera mu gihugu hagati ivyo twita mu rurimi rw'igifaransa amafrais de kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu leta y'u Burundi yaragerageje kwerekana umwitwarariko ifise wo gutorera inyishu ibibazo abakozi twari dufise ari naco gituma tuyisabye nk'uko yama yigoye ikubitize agatima mpembero yibuke ko abakozi bayo iyo ibarungitse gukorera mu ntara hagati impamba ibarungikana itagihuye n'ibihe tugezemo ningaro dusozera amakuru twe ko turashyikiriza turashikiriza twadushimiwe mwese mwakurikiranye nkashimira Gildase iranze reka aramfasha mu hinga bw'ivyuma ize minani nije nayo ko ndabashikiriza ngo bandaye muri kumwe n'ibiganiro bya Radio Sikondera gakora